Serdecznie witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Nie tylko dla Nasza marokańska podróż, marokańskie słońce i marokański wiatr, który dzisiaj troszeczkę mocno wieje. Zapraszamy Was na podróż kilkaset milionów lat wstecz do Devonu, do Cambru, w te, w te czasy. Dzisiaj jesteśmy takim małym przydrożnym sklepiku ze, z, kamielia, z kamielinami, z kamieniałościami i innymi starymi ludźmi. I będziemy, nie wiem co będziemy, bo dopiero stoimy sobie tutaj przed bramą, y, nasza piątka plus nasz y, wspaniały kierowca Hamut i będziemy poznawać przeszłość. I tak mi się przypomniała taka historia, troszeczkę może za osobiście, za, za za prywatnie, ale pamiętam, kiedy moi rodzice się rozstali, rozwiedli pod koniec lat 70., e, nie, to był początek lat 80. nawet, to rodzice już mieszkali samotnie, tak bym chciał powiedzieć, ale ja i moja siostra i mama mieszkaliśmy razem, ojciec mieszkał osobno. Um, no pamiętam, że w niedzielę była taka tradycja, że zawsze leciliśmy do ojca. My mieszkaliśmy na jednym krańcu Poznania, e, tata mieszkał na drugim końcu Poznania. No i pamiętam, że zawsze wcześniej rano wstawaliśmy, żeby na dziewiątą rano e, być u, u taty tramwajem e, trzynastką. Najlepiej dojeżdżaliśmy na Rataje. Bo o dziewiątej był teleranek, czyli zawsze oglądaliśmy teleranek, a po teleranku były filmy przyrodnicze w których e, występował, e, może nie inaczej, e, których autorem był David Attenborough. I pamiętam, od najmniejszych lat lubiłem właśnie filmy z Davidem Attenborough, od najmniejszych lat lubiłem przyrodę, lubiłem zwierzaki, rośliny i leżenie gdzieś w trawie i gonienie za mrówkami i gonienie za różnymi dziwnymi zwierzakami. I pamiętam, że właśnie e, wtedy, kiedy oglądałem no e, e film z Liquidatką, kiedy nasza telewizja wciąż była, można by tak powiedzieć, e, koślawa, czarno-biała i mało interesująca, chociaż Studio Gamma, Studio Gamma wtedy było w fazie rozkwitu i było to mm, taką jedną, jedyną chyba rzeczą, która była inna w polskiej telewizji, ale pamiętam, że właśnie programy, programy Davida Attenborough to było to, co lubiłem najbardziej. No i tak mi się przypomniało, że jakieś dwa lata temu niecałe kupiłem audiobook e, na BBC właśnie gdzie David Attenborough e, mówił o skamieniałościach, o tak zwanych fosilsach. Czyli zaczniemy ten podcast troszeczkę inaczej. Zaczniemy właśnie od małej historii Davida Attenborough, który mówi nam a właśnie, właśnie. Ten, kto zna angielski, ten y, nie będzie miał absolutnie żadnego problemu, ale powie nam ogólnie właśnie o, o skamieniałościach, o y, różnych potworach y, z Devonu i o ich oczach, więc zaczniemy troszeczkę inaczej. Zaczniemy właśnie historią pana Davida, z którym są szanse, żeby się spotkać na przełomie tego roku. Zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie lecimy i zapraszam na opowieść Davida. Attenborough, mojego przyrodniczego guru. No, słuchacza podcastu nie tylko dla orów z Maroku. A few years ago, I was filming in the Atlas Mountains of Morocco. Every now and then, we would pass someone sitting by the roadside with a row of fossils in front of them, offering them for sale. And these, at the risk of sounding somewhat faithless to my first love, the Ammonites, were fossils that were even more spectacular and more miraculous. These were trilobites. Trilobites are considerably more detailed and more complex than my Ammonites and even older, around 400 million years old. They are, of course, long extinct. Indeed, they were already extinct when the Ammonites first appeared, they look superficially like giant woodlice, their bodies covered with segmented armour plates and underneath numerous jointed legs like those of a shrimp, though you can only see that in unusual specimens that are exceptionally well preserved. There are lots of different kinds, but some of those found in Morocco are huge, around five inches long. More miraculous still, they have a pair of large eyes, two conical projections like little towers on the front of the head, each covered with a mosaic of several hundred tiny pits, somewhat like those that make up the mosaic eye of a fly. The preservation in many instances is mind-blowingly perfect. It is so good, in fact, that their structure is preserved in microscopic detail. Each element and there are several hundred of them in each eye, contains a lens made from the crystalline form of calcium carbonate known as calcite. Calcite is transparent, all right, but rays of light passing through it are diffracted, split, unless, that is, they strike the surface of the crystal at one very precise angle. Then they pass through it undistorted, and the calcite forming the lenses in the trilobite eye are orientated in exactly that way so that the image they produce is brought into sharp focus. How can we be sure? Because one enterprising scientist has managed to take a photograph using one of them as a lens. These are the first eyes on the planet that ever saw the image of anything. The magnificent fossils by the Morocco roadside were, of course, irresistible. But still, it seemed a bit too easy just to pay my money and take away a fossil. Searching for fossils, for me, is still part of the fun. So I decided to try and find out where they came from. Starting conversations with the sellers made it necessary to buy a trilobite or two, but eventually we were able to follow the trail off the main road and along a stony, bumpy track to a remote village up in the mountains. There, at last, we found the mud-walled house belonging to the man from whom all the trilobites came. He had hundreds of them in a great pile in his back room. I started to try and sort through them, but the room was only lit by a small glassless window high up in the wall. I was well aware that incomplete specimens are often made more saleable by carving the rock around them to look like the missing bits. Sometimes they're completed by attaching an incomplete front half to the back half of another quite different one. But it wasn't all that easy to make sure that one wasn't being taken in, and the piece of sacking covering the window kept slipping down so that it was really quite dark and difficult to see. The owner kept producing specimens he called very special, very good. Still, I couldn't make up my mind. But it was getting late and I had to be back at base that evening. He pulled my sleeve. This one is very, very special, very, very rare. Two together, making love. And there they were, in his hand, a pair, coiled round one another. I was astounded. There was not time to bargain, and really we had to go. Could I resist a pair of love-making trilobites? Of course not. I paid him his price, rushed back to the car with my prize, and then set off back. We hadn't gone more than a mile or so out of the village when it dawned on me. Copulating trilobites? Surely not. I couldn't recall any learned scientific journal going into the mating habits of trilobites, but surely they must have reproduced at the bottom of the ancient seas by the female releasing her eggs on the seafloor and then the male simply releasing sperm over them to fertilize them. There would be no need in those distant days for them to get together. I must have bought a fake Late though we were, we stopped the car. I unwrapped the putative lovers and looked at them in the light of a torch. Of course, they were two separate specimens. One that was partly curled had been stuck to the underside of another with some rather unconvincing plaster. It was, I suppose, a lesson. But I still have the pair of them. They're tucked away in my cellar so that I'm not continually reminded of my gullibility. But whether they were copulating or not, no one could reject creatures with eyes like theirs. Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Barnabo, wycieczka dzisiaj króciutka nas czeka w tym odcinku. Będziemy się znajdować y, gdzie? E, jesteśmy właśnie w tej Liverfucie, gdzie mamy okazję być w mm, miejscu, gdzie można nabyć różne skamieliny z zakresu jurajskiego, jak również sprzed 25 milionów lat. E, możemy zobaczyć e, meduzy, jakieś gonadowce, i teraz nie pamiętam nazwy tych. No wszelkiego, typu, wszelkiego typu, dokładnie tak. Widzimy, i to właśnie nas, nas, pan prowadzi do tej pracowni, gdzie akurat te wszystkie skamieliny są produkowane przez, przez miejscowych artystów, a później E, sprzedawane jako e, autentycznym amerykańskim turystom, którzy dadzą się nabierać na to. My nie. My oczywiście nie. My oczywiście nie, bo e, niemniej jednak Pan nam pokazywał właśnie to, co się robi i to, co rzeczywiście jest autentyczne. Nawet mieliśmy okazję w swoich rękach trzymać starą skamielinę. Tak. E, mamy nadzieję, że ona była sprzed 250 tysięcy lat, a nie sprzed e, trzech lat. Tak. Dobrze. Posłuchajmy, co mówi Pan i wrócimy za chwilę do podcastu. No, słuchacza podcastu nie tylko dla orów z Maroku. Oh, good. But you also, you, you know also, Chciałbym zauważyć, że młotek e, jest zrobiony z cylindra motocyklowego. Oh, so the material it is nail, no. just nail and hammer, very light. Mm-hmm. Piston of motorcycles. <laughs> Yeah. Piston of motorcycles. So like digital if you don't mind. I like these. No. Daj też. Zobacz. Chodzę pomiędzy półkami ze skamielinami, naprawdę rewelacyjne rzeczy. Ciągle sobie przypominam ten program z Davidem Attenborough, gdzie mm, David Attenborough w ogóle jest kolekcjonerem fosilców, czyli tak zwanych skamieniałości. Rewelacyjne naprawdę rzeczy, niektóre są, niektóre są niesamowite. E, ogólnie są trylobity, to się chyba tak nazywa. Tak to wy, trylobity, chyba tak to się nazywa dokładnie. takie, no zobaczycie na zdjęciach ogólnie. Zrobię, pozwolę sobie teraz zrobić zdjęcie, ale niesamowite są to stwory. Ogólnie podobnie wszystkie wyglądają takie do dzisiejszych czasów nawet istnieje jeden gatunek, który, który można oglądać na żywo nie pamiętam niestety z geografii, z biologii dokładnie, jak to się nazywa. No jest to niesamowicie ciekawe i te rzeczy, które gdzieś tu się wykopuje wszystkie e, z morza, to z morza, które kiedyś było, to kiedyś wszystko właśnie było w morzu, a teraz wszystko na skałach, w skałach w zasadzie. Szukam właśnie sobie tutaj jakiegoś fajnego takiego małego które mógłbym, mógłbym sobie w drodze kupna nabyć. Dużo jest fajnych rzeczy. Za stówkę są takie już duże, ładne, wypolerowane. Za 20 są takie liche, ale równie ładne, nie powiem, nie powiem, nie powiem. Zęby są też takie, można za dwie dyszki kupić zęba, pewnie jakiegoś dinozaura albo coś takiego. Za dwie dyszki są też takie naszyjniki, różne rzeczy. Tak, naszyjniki hałasują, tak hałasują zęby tak hałasują, nie wiem, ciężko powiedzieć co to jest, ale wygląda troszeczkę jak taka zeschnięta śliwka. O, coś takiego tak hałasuje. Zęby, już dru, drugie zęby hałasują tak. A te inne, czyli które kupię, taki mniej więcej wygląda tak, jak zrobiłem teraz na zdjęciu. Trilbicy chyba są najładniejsze, ale są też naj, najdroższe. Te pewnie kosztują z 200, ale są niektóre schowane tutaj przez e, właścicieli. Mm, kosztują parę, parę tysięcy euro. Emilio, czy coś nabędziesz w drodze kupna w dzisiejszym sklepie? Czy coś Ci się podoba? E, bo tak, podoba mi się wiele rzeczy. Na przykład podobały mi się wspaniałe stoły albo zlewy, ale Aha. nie jestem pewna, czy będę ty, mogła je przenieść. Ty jesteś aha, w stronę mebli, tak? tak. Ukierunkowana. Ja jestem w stronę biologii, która jest tutaj w kamieniu, w kamieniu zawarta. Właśnie. Ciekawe, ile kosztują takie na przykład, albo taki mi się podoba. Mhm. Taki mi się podoba. Ten, e, wydaje mi się, że możesz nawet około 150. Tak? Mhm, trochę mhm. wyższy, 200, 300. Mhm. Oczywiście mhm. Pan daje dyskant 20%, mm czyli jeżeli kupisz więcej, to też powiedział, że mm. dostaniesz specjalną cenę. Dobrze. Trochę się na tym y, nagorączkują, bo to trzeba jakby ten wydobyć z tego kamienia i potem chyba to się podmalowywują lekko, nie? Myśli, że oni to malują, żeby było widać, nie? Ja widziałem, że no, malują jakąś farbą taką. Myślę, że to tak wygląda. Ogólnie ciekawie to wszystko. Rozgwiazdy są też w kamieniu. Tu są takie już niepomalowane, te co trzymasz w ręku chyba, nie? Takie różne jakieś takie. Buchnąłem, buchnąłem dla ciebie kilka kamieni, takich ładnych, no. To ci potem w samochodzie dam, tylko nie mów nikomu. I ten, fajne są te. No to też fajne takie. To, jest, to są te gąbki chyba, nie? Czy coś takiego? Meduza. Taka jakaś meduza, no. Rozgwiazdy, gąbki, meduzy, trylobity. Ja idę dalej zobaczyć. Nawet butelki Coca-Coli są e, e, z tego... Jak się nazywa ten kamień po polsku? Marble, czyli... E, ale jak po polsku? Marmur. Z marmura. Z marmura. Chwila przerwy i lecimy dalej. وسار بقرهم وسار والباقي سار بقرهم وساروا faccia podcastu nie tylko dla orów z Maroku. I saw this one. It's really nice. Look at this one. This is not mm -hmm. heavy, with mm -hmm. two pieces. Make for a good price. How much for this one? 300. Mm-hmm. Just this one is expensive. No, I have to just take a look. You know, I okay, don't know. Okay, I, okay. I, don't know what I what I want. Yeah. Bardzo dużo Tu tych elementów jest naprawdę fajne, ciekawe i interesujące, że tak się wyrażę. No około podobne wszystkie, czyli kupa kamienia, ale te zwierzaki w środku naprawdę są rewelacyjne. Um, trochę drogo, ale myślę, że po poznańskim targu, czyli tutaj jak kupimy wszyscy naraz coś, to, to się uda coś kupić. Zobaczymy, co z tego będzie. Fosilce. Tak, to wszystko się zaczęło od oglądania programu z Davida Attenborough. To wszystko gdzieś tam kiełkowało, a ja dalej lecę w regały, szukam trylobitów, pająków i różnych innych rozgwiazd i jellyfishów, które są zatopione w kamieniu, Wie wiekowe są szalenie. To tyle i za chwilę wracamy, będziemy mówić o tym, jak wygląda krajobraz marokański czyli nasza droga z Marrakeszu na pustynię Saharę, gdzie za kilka godzin się znajdziemy i tam będziemy 4 dni. Może nawet więcej, zobaczymy ile się uda, ile kasy mamy, zobaczymy jak to wszystko uda się przeżyć. Zatem pozdrawiam Was z takiego sklepu przydrożnego gdzieś za Mecugą który oferuje właśnie niezliczone ilości tych właśnie trylobitów, wszelkiego typu skamieli, mm, szachownice z marmuru, toalety z marmuru, wszystko, co można z kamienia w zasadzie zrobić. Wszystko, wszystko, wszystko. To tyle i dziękuję i zapraszam.